На мить її здалось, що він у якомусь акваріумі. Став біля віконця навпроти щита для ключів, відчуваючи, що шлунок ніяк не впорається із Бюхтексом. Черговий був зайнятий розмовою із якимось чоловіком, видно, бразильцем. Той хотів оплатити рахунок національною валютою і сперечався з приводу курсу Крузейро. Дзвінок в агентство Народного банку Бразилії допоміг усе з'ясувати, і суперечка вщухла. Щоправда, співвідношення було явно не на користь бразильця. Невдаха виклав гроші на стойку. Черговий молодик у фіолетовій уніформі довго записував звіт про операцію до облікової книги, потім переглянув задоволений свою роботу і нарешті підвів голову до Гіо. Чого зволите? У вас є вільний номер. Молодик розтягнув губи в усмішці. Для одного, для двох, для одного я сам. Можете дати 815-й. Службовець ніскілечки не здивувався, почувши це прохання. За десять років своєї роботи в готелі він звик до безлічі пустопорожніх запитань і відповідав на них уже машинально. Деякі клієнти не могли б переночувати в кімнаті, обклеєній рожевими, зеленими чи голубими шпалерами, наче вони сплять, розплющивши очі при світлі. Були такі, що вимагали, аби їх будили через кожних дві години, і такі, що снідаючи пили каву на гріту рівно до 45 градусів. Службовець байдуже глянув на Гюйо, певен, що перед ним людина, яка обожнює число 815. На жаль, добродію він не вільний. Професіональна честь зобов'язувала його якнайуважніше ставитись до будь-якого жадання клієнта. Він переглянув список зарезервованих місць. Е, можу запропонувати, якщо ваша ласка, 715-й точнісінько такий самий, тільки поверхом нижче. Гює погодився, заповнив поліцейський формуляр, вписавши туди ім'я Франсуа Бюзон, так звали персонажа, в одній книжці, яку він кілька днів тому прочитав у той час, коли Гіслеан, лежачи поруч із ним у ліжку, осушила голову над кросвордом Уфам фам Актюель, примітка сучасна жінка. Ліфт піднімався на кожному поверсі, у ньому загорялася відповідна кнопка появлявся щораз вищий звук. На сьомому він е, відповідав верхньому до, бо в готелі була ще підземна стоянка автомобілів. 715 номер містився з правого боку, ближче до середини коридора. Ліжко, стінна шафа, телевізор, ванна кімната не набагато просторіша за собачу будку. Йо-йо кинув сумку на ліжко і ліг. Тільки згодом, коли вже настала ніч, коли по закритих шторах заметались світло прожектора, саме приземлявся літак, він устав і підійшов до вікна. Дрібненькі сніжинки кружляли у світлі ліхтарів тонкою білою габою, накриваючи автомашини на стоянці. Гійо відчув, хоч не відразу збагнув, що в цьому краєвиді щось не так, як належить бути. Фасад готелю виходив на південний захід, попереду, за якусь сотню метрів, височили ангари компанії об'єднання повітряних перевезень. Далі трохи лівіше ангари компанії Air France, але видно було тільки дахи і верхню частину їх. Дороги, якою їхав тоді Сітроен, її звідси не бачив, він уявив її. Ось вони зупинились біля сторожової будки, потім розворот перед масивними дверима ангара з конкордами, знову будка, і Сітроен вискакує на дорогу, затулену зараз дахами ангарів ОПП. І в Отчинив скляні двері, вийшов на балкон і завмер від холоду і страшенного гуркоту реактивних двигунів, а тоді підступив до алюмінієвих билиць, примруживши очі, сперся руками на холодні бильці і став навшпиньки на кілька сантиметрів вище. Наприкінці посадочної смуги, вимкнувши мотори, розвертався аеробус. І тільки тепер я зрозумів що викликало у нього відчуття розбіжності між тим, що було і що мало б бути. З вікна 715 го номера не можна було побачити ні маршруту Сітроена, ні того місця, де стояли поліцейські. Ів Юйо, 8 січня, 22 години 15 хвилин. Йому конче треба було все перевірити самому. Він знову подався в коридор, викликав ліфт не відпускаючи кнопки, доки не прибула кабіна. З неї вийшов одягнений у голубий халат алжирець, легко тягнучи великий сірий мішок.